بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك ايات القران وكتاب مبين Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ta Sin Estas son las aleyas del Corán, un libro esclarecedor. El cual es una guía y contiene buenas noticias para los creyentes. الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم بالاخره هم يوقنون Esos que realizan el salat, entregan el asaque y creen firmemente en la otra vida. ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون Ciertamente, hemos hecho que quienes no creen en la otra vida se dejen seducir por sus acciones pensando que son buenas y estén extraviados y desorientados. اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون Esos son quienes recibirán el peor castigo en esta vida y quienes perderán más en la otra. وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم Y tú, oh Muhammad, recibes el Corán de aquel que es sabio y omnisciente. إذ قال موسى لأهله إن آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Y recuerda cuando Moisés dijo a su familia He divisado un fuego volveré con alguna información o con alguna brasa encendida para que puedan calentarse فلما جاءها نودي ان بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين Y cuando llegó al lugar donde había divisado el fuego, oyó una voz que decía: Bendito sea quien se encuentra junto al fuego, Moisés, y su alrededor, los ángeles. Y glorificado sea Allah, el Señor de toda la creación. يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم Moisés, soy yo, Allah, el poderoso, el sabio. والق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلون Arroja tu callado. Y cuando lo arrojó y vio que se movía como una serpiente, huyó sin mirar atrás. Alá le dijo: Moisés, No tengas miedo. En verdad, los mensajeros no tienen miedo cuando se hallan ante mí. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم Solo tienen miedo aquellos hombres que han cometido una injusticia. Mas, si después se reparan el mal que han hecho con un bien, arrepintiéndose, debes saber que yo soy indulgente y misericordioso. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين E introduce tu mano por el cuello de tus vestimentas. Cuando la extraigas, aparecerá radiantemente blanca sin que padezcas ninguna enfermedad. Estos forman parte de los nueve milagros con los que te dirigirás al faraón y a su pueblo como prueba de tu veracidad. En verdad, ellos son un pueblo pecador y rebelde. فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين Pero cuando hubieron recibido nuestras claras pruebas dijeron Esto no es sino pura brujería وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين y las negaron a pesar de estar convencidos de su autenticidad siendo injustos y arrogantes observa oh Muhammad cuál fue el final de los corruptores ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين Y ciertamente concedimos a David y a Salomón sabiduría para juzgar y ambos decían Alabado sea Allah, quien nos ha favorecido por encima de muchos de sus siervos creyentes. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين Y Salomón heredó de David el conocimiento y lo sucedió como rey y profeta. Y dijo a su pueblo: Oh gente, se nos ha enseñado a mi padre y a mí el lenguaje de las aves y hemos recibido todo tipo de favores. En verdad, esto es una clara bendición. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون Y todas las tropas de Salomón de entre los jinn, los hombres y las aves fueron reunidas ante él formando filas bien ordenadas para emprender la marcha. حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون Y cuando llegaron al valle de las hormigas, una de ellas dijo a las demás: Hormigas, entren en sus casas. No sea que Salomón y sus tropas las aplasten sin darse cuenta. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين Y Salomón sonrió al oír sus palabras e invocó a Alá diciendo: Señor, haz que sepa agradecerte los favores que nos has concedido a mi padre y a mí, y que sepa actuar con rectitud para que estés complacido con lo que haga. Y admíteme por tu misericordia entre tus siervos rectos y virtuosos. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين Y pasó revista a las aves y dijo: ¿Cómo es que no veo a la bubilla? ¿O es que se ha ausentado? لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Si no viene con una válida excusa, la castigaré con severidad o la degollaré. فمكث غير بعيد فقال أحط احطت بما لم تحط به وجئتك من سبا بنبا يقين Pero ésta no tardó en aparecer y dijo: He sabido de algo que ignorabas y vengo de Saba con una noticia cierta. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم He encontrado que reina sobre ellos una mujer a quien le ha sido concedido todo lo que un rey necesita para ser poderoso y que posee un trono espléndido. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون He hallado que tanto ella como su pueblo se postran ante el sol en lugar de hacerlo ante Allah y que el demonio los ha seducido de manera que creen obrar bien y los ha desviado del buen camino por lo que no están guiados ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون los ha extraviado para que no se postren ante Alá quien saca a la luz lo que esconden los cielos y la tierra como la lluvia y las plantas que germinan y conoce lo que ocultan en sus corazones y lo que manifiestan Allah no existe nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto él el Señor del gran trono قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين Entonces Salomón dijo Veremos si has dicho la verdad o eres de los mentirosos اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون Ve con esta carta mía y entrégasela. Después retírate y observa cómo reaccionan. قالت يا ايها الملا اني القي الي كتاب كريم La reina de Saba dijo: Oh dignatarios, he recibido un noble escrito. انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم Es de Salomón y dice: En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. الا تعلوا علي واتوني مسلمين No se muestren altivos conmigo y vengan a mí sometiéndose a Allah. قالت يا ايها الملا افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون Dijo: Oh dignatarios, aconséjenme sobre lo que debo hacer. No tomaré ninguna decisión sin que estén presentes y me den su opinión. قالوا نحن اولو قوه واولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تامرين Estos respondieron: Somos fuertes y diestros en la guerra, mas la decisión está en tus manos. Tú dirás lo que ordenas. قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون La reina contestó: Cuando los reyes entran en una ciudad para conquistarla, la destruyen y humillan a sus habitantes más honorables. Así es como actúan. واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون Voy a enviarles un presente y veré qué respuesta traen los emisarios. فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم فما اتاني الله خير مما آتاكم اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون Y cuando la delegación de la reina se presentó ante Salomón con el presente, éste dijo rechazándolo: ¿Pretenden colmarme de riquezas cuando lo que Alá me ha concedido es mucho mejor que lo que les ha procurado a ustedes? Ustedes son quienes se regocijan con su regalo y con todo tipo de bienes terrenales. ارجع اليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذله ولنخرجنهم منها اذله وهم صاغرون Regresen a su gente con el presente. Los combatiremos con un ejército que no podrán vencer y los expulsaremos de su tierra sometidos y humillados si no abandonan la idolatría. قال يا ايها الملا ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين Entonces Salomón dijo a sus dignatarios ¿Quién de ustedes me trae el trono de la reina antes de que vengan a mí sometidos? قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين El yin más fuerte de entre ellos dijo Yo te lo traeré antes de que te levantes de su asiento.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 Y cuando Salomón vio el trono ante sus ojos dijo Esto es un favor de mi Señor para ponerme a prueba y ver si soy agradecido o no. Quien agradezca las gracias que Alá le ha otorgado, lo hará en su beneficio. Y quien sea ingrato, que sepa que Alá no necesita nada de nadie y es generoso en la concesión de sus favores. قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون Salomón les dijo: Modifiquen su trono. Veremos si su inteligencia la guía hacia la verdad y lo reconoce o no. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين Y cuando la reina se presentó, le preguntaron, ¿Es tu trono como este? Ella respondió inteligentemente: Parece él. Entonces Salomón dijo agradeciendo a Alá los favores que le había concedido: Pero nosotros recibimos sabiduría antes que ella y nos sometimos a la voluntad de Alá. وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين Y a ella la extravió lo que adoraba fuera de Allah, pues pertenecía a un pueblo incrédulo. قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبته لجه وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين Salomón mandó a los genios construir para ella sobre el agua un palacio de cristal bajo cuyo suelo podían verse peces nadando y él le dijo entra en el palacio pero cuando ella lo vio creyó que el suelo era un estanque y descubrió las piernas al levantarse el vestido para no mojarse. Salomón le dijo: "Es un palacio de cristal." Y la invitó a abrazar la religión de Alá. Ella aceptó al ver por sí misma todas las bendiciones que Alá había concedido a Salomón y dijo: "Señor, he sido injusta conmigo misma." al adorar falsas divinidades y me someto con Salomón a Allah Señor de toda la creación ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون Y enviamos al pueblo de Samud a su hermano Saleh como mensajero y les dijo Adoren solo a Allah pero se dividieron en dos grupos uno creyente y otro no que discutían entre sí قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون Saleh les dijo cuando le pidieron que enviara sobre ellos un castigo si era veraz Pueblo mío ¿Por qué quieren apresurar el castigo en vez de la misericordia de Alá? ¿Por qué no le piden perdón para que se apiade de ustedes? Le dijeron Creemos que tú y quienes te siguen son un mal augurio para nosotros Saleh les respondió La suerte de ustedes depende de Allah y no de mí. En verdad, son un pueblo a quien Allah ha puesto a prueba. وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون Y había en la ciudad nueve hombres que sembraban la corrupción en la tierra y no la mejoraban. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون Y se dijeron entre sí Juren por Allah que por la noche mataremos a Saleh junto a su familia Después diremos a sus parientes más cercanos que no presenciamos su muerte y que decimos la verdad. Y tramaron su plan. Mas hicimos que su plan se volviera en su contra sin darse cuenta. فانظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين Observa cómo acabó su plan. Los destruimos a ellos y a todo su pueblo. فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون Ahí quedaron sus casas vacías por haber sido injustos. Ciertamente, En esto hay una clara lección para quienes están dotados de conocimiento. وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون Y salvamos a quienes creían y temían a Allah. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون Y recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando Lot dijo a su pueblo: Cometen una inmoralidad, la homosexualidad, cuando ven claramente que es abominable. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون Satisfacen sus deseos sexuales con los hombres en lugar de hacerlo con las mujeres. En verdad, son un pueblo ignorante que desconoce las consecuencias de sus actos. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون Pero la única respuesta que obtuvo de su gente fueron las palabras: Expulsen a la familia de Lot de su tierra, pues son gentes que quieren la pureza. فانجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين Y lo salvamos junto a su familia, salvo a su esposa, pues decretamos que se quedaría atrás con los que recibirían el castigo. وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين E hicimos que cayera sobre ellos una lluvia de piedras. Qué lluvia tan terrible para quienes fueron advertidos. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما ما يشركون Di, oh Muhammad, alabado sea Allah y que la paz esté con los siervos que ha escogido como profetas y mensajeros.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 ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Allah que pueda hacer lo que él hace y merezca ser adorada? Y sin embargo, los idólatras adoran a otros equiparándolos con él. أَمَّن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ¿Acaso no es mejor quien ha hecho de la tierra un lugar estable para que la habiten, ha hecho que los ríos la recorran, ha depositado en ella montañas que la estabilizan y ha establecido una barrera entre las dos masas de agua, la dulce y la salada? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorada? Y sin embargo, la mayoría ignora la unicidad de su Señor y su inmenso poder. مَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ¿Acaso no es mejor quien responde al afligido si lo invoca, haciendo que desaparezca el mal que lo oprime y ha hecho que se sucedieran en la tierra generación tras generación? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorada? Poco es lo que reflexionan. مَن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ¿Acaso no es mejor quien los guía en la oscuridad de la tierra y del mar y envía a los vientos anunciadores de su misericordia, la lluvia? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorada? Exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir la divinidad con los ídolos que adoran. مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ¿Acaso no es mejor quien originó la creación y la repetirá el día de la resurrección y quien les provee de la lluvia del cielo y de lo que produce la tierra? ¿Hay alguna otra divinidad verdadera fuera de Alá que pueda hacer lo que él hace y que merezca ser adorado? Diles, oh Muhammad, traigan la prueba de lo que dicen, si son veraces. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ Diles: Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, posee el conocimiento del Gaib, excepto Allah. Y quienes rechazan la verdad no pueden intuir cuándo resucitarán. Su conocimiento no puede abarcar la otra vida. Dudan acerca de su existencia o es más, están ciegos en lo que concierne a ella. أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون Y dicen quienes rechazan la verdad Cuando nosotros y nuestros padres seamos polvo en la tumba resucitaremos لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين Eso ya se nos prometió a nosotros y a nuestros antepasados con anterioridad. No son más que viejas leyendas. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين Diles, oh Muhammad, recorran la tierra y observen cuál fue el final de los pecadores que negaron la verdad. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون No te aflijas por ellos ni te angusties por lo que traman contra ti. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين Y dicen, ¿cuándo llegará el castigo que prometen si son veraces? قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون Diles, puede que parte del castigo que piden con apremio esté cerca de ustedes. وان ربك لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون Y ciertamente tu Señor concede su favor a los hombres, pero la mayoría de ellos no son agradecidos. وان ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون Y tu Señor conoce lo que ocultan sus corazones y lo que manifiestan. وما من غائبه في السماء والارض الا في كتاب مبين Y no hay nada oculto en los cielos ni en la tierra que no conste en un claro registro, la tabla protegida. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون Y este Corán explica a los hijos de Israel la mayoría de los asuntos sobre los que discrepan. انه لهدى ورحمه للمؤمنين Y es, ciertamente, una guía y misericordia para los creyentes. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. Y tu Señor juzgará entre ellos quienes discrepan sobre la religión con justicia y él es el poderoso el omnisciente Deposita pues tu confianza en Allah oh Muhammad realmente estás en la clara verdad del Islam انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين Tú no puedes hacer oír a los muertos de corazón ni puedes hacer que los sordos que no quieren oír la verdad respondan a la llamada de la fe cuando le dan la espalda alejándose de ella. Ni tampoco puedes guiar a quienes están extraviados y no quieren ver la verdad. Solo puedes hacer que respondan a tu llamada quienes creen en nuestras aleyas y se someten a nuestra voluntad aceptando el Islam. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون Y cuando llegue el momento de que se cumpla la sentencia del castigo sobre los incrédulos, haremos que aparezca poco antes del día de la resurrección una bestia de la tierra que hablará a los hombres y les dirá que quienes negaban la resurrección no creían en nuestras aleyas ni en el profeta Muhammad ويوم نحشر من كل امه فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون Y menciona a tu gente, oh Muhammad, el día en que reuniremos de cada comunidad a un grupo, los líderes de quienes negaban nuestras pruebas y a ellas, y serán conducidos hacia donde serán juzgados. حتى اذا جاءوا قال اكذبتم باياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون Cuando lleguen, Allah les preguntará, ¿negaron mis pruebas y aleyas sin llegar a comprenderlas ¿O qué es lo que hicieron? Y la sentencia del castigo caerá sobre ellos por haber sido injustos al negar la verdad. Y no podrán pronunciar ninguna excusa. الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ¿Acaso no ven que hicimos la noche para que pudieran descansar en ella e iluminamos el día para que pudieran ver y trabajar ciertamente en ello hay pruebas de nuestro poder para quienes creen ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين Y el día en que suene el cuerno anunciando la resurrección se aterrorizarán todos los seres del cielo y de la tierra excepto quien Alá quiera y todos comparecerán ante él sumisos وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون y verás pasar las montañas que suponían firmes y sólidas como pasan las nubes tal es la obra de Alá quien ha perfeccionado todas las cosas ciertamente él está bien informado de lo que hacen من جاء بالحسنه فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون quienes se presenten ante Allah con la buena acción de creer en la unicidad de Allah adorarlo solo a él y actuar con rectitud serán recompensados con más de lo que ésta merezca y estarán a salvo del terror del día de la resurrección porque no temerán el castigo del infierno ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون Mas quienes se presenten con la mala intención de la idolatría serán arrojados al fuego de cabeza y se les dirá ¿Acaso no se los retribuye según el merecido de sus acciones? انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين Diles, oh Muhammad, se me ha ordenado adorar al Señor de esta ciudad de la Meca quien la ha hecho sagrada y a quien pertenecen todas las cosas y se me ha ordenado ser de los que se someten a la religión de Allah وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين así como recitar a los hombres el Corán quien lo siga lo hará en su propio beneficio y a quien se extravíe desviándose de él dile yo no soy más que un amonestador وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون y di Alabado sea Alá les mostrará las pruebas de su poder y unicidad y las reconocerán y tu Señor no deja pasar por alto lo que hacen